Jest dla mnie przywilejem, że mogę być tutaj razem z Wami dzisiaj. Um, perhaps we could uh, open our Bibles first of all to Matthew 23. Chciałem, żebyśmy na początek otworzyli swoje Biblię na 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. In the first few verses, w pierwszych kilku wersetach Jesus is talking to the people about the rabbis. Jezus mówi tutaj do ludu o rabinach. Um, verse 4, he says, they bind heavy burdens and grievous to be borne. You could read that verse perhaps. Wiersz czwarty mówi tak, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Uh, verse 5, he says, they do their works to be seen of men. A wiersz piąty mówi, że wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. verse 6 he says they love the uppermost rooms at feasts and the chief seats in the synagogues. I dalej poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle sad swoich, lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Um, I dalej czytamy do wiersza 11. I, poz... I pozdrowienia na rynkach i tytułowani przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie a nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. What he was saying didn't to, co Jezus mówił, nie przysparzyło mu popularności wśród rabinów. You understand the rabbis were in control of the religion in Israel. I rozumiemy, że rabini kontrolowali system religijny w Izraelu. But Jesus was not concerned with popularity, but with truth. Ale Jezusa nie interesowała popularność, jego interesowała prawda. And with the salvation of souls. A też zbawienie dusz. Uh, we have to have the same concern. I my musimy mieć na względzie to samo. Uh, 13. Zwróćmy też uwagę na wiersz 13. I tutaj Jezus zwraca się do samych rabinów. Biada wam uczenie w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. He says to the rabbis, Mówi do rabinów, You have set up a system of religion. Ustanowiliście system religijny. That is so complicated. Tak skomplikowany. Uh, well, in the United States we would say it would take a Philadelphia lawyer to unravel it. W Stanach Zjednoczonych powiedzielibyśmy się, że potrzeba by było prawników z Filadelfii, żeby to rozgryźć. He says, not only don't you enter into heaven. I mówi nie tylko, nie, wy, nie tylko, że wy nie wchodzicie do nieba, but you prevent others from entering in. ale też przeszkadzacie innym w wejściu. And how did they do this? Jak oni to robili? By establishing a system of religion, ustanawiając system religijny, they made the rules, gdzie oni sami ustanawiali zasady. A ludzie byli uzależnieni od nich w interpretacji tych zasad. I zamiast przyprowadzać ludzi do Boga, oni raczej stali na przeszkodzie. And they said that it was necessary to pass through them. Twierdząc, że trzeba przez nich przejść. And through the rules they had made przez te prawa, które oni sami ustanowili, in order to get to God. żeby dostać się do Boga. And Jesus condemned them for this. Jezus ich za to potępiał. Turn to Galatians chapter one. Otwórzmy list do Galacjan, rozdział pierwszy. Paul now is dealing not with the rabbis, but with people who claim to be Christians. Paweł tutaj zwraca się już nie do rabinów, ale do ludzi, którzy podawali się za chrześcijan. They even claimed to preach the gospel. Twierdzili nawet, że głoszą Ewangelię. And um, we could read um, verses 8 and 9. Przeczytamy wiersze 8 i 9. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię, odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. The Bible says that there are two classes of people in this world. Biblia mówi, że na świecie są dwie kategorie ludzi. Those who are saved, ci, którzy są zbawieni, and those who are not saved. i ci, którzy nie są zbawieni. And those who are not saved are lost. Ci, którzy nie są zbawieni, są potępieni. And Christ said, I came to seek and to save the lost. I Chrystus mówi, że przyszedł szukać i zbawić tych, którzy są zgubieni. And Paul said that he preached the gospel of God. I apostoł Paweł mówi, że głosi Ewangelię Bożą, the gospel of the grace of, God, Ewangelię łaski Bożej, the gospel of Jesus Christ, Ewangelię Jezusa Chrystusa. And you know very well uh, Romans 1:16 for example. Dobrze znacie list do Rzymian pierwszy rozdział 16 wiersz. He said I'm not ashamed of the gospel of Christ. Gdzie Paweł mówi, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej. He said I will preach it anywhere. Że głosi ją wszędzie. And I like to say the same today. I chciałbym powiedzieć to samo dzisiaj. I will preach it on the university campus. Że głoszę ją na y, kampusach uniwersyteckich. I don't care how many PhDs professors there are in the audience. I nie interesuje mnie ilu tam jest profesorów filozofii. We, we must preach it anywhere ponieważ musimy ją głosić wszędzie. Ponieważ Chrystus mówił nam, że mamy iść na cały świat. I mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dlatego, że interesuje nas zbawienie dusz ludzkich. Because if they don't believe the gospel, they're lost. Dlatego, że jeśli nie uwierzą Ewangelii, to są zgubieni. And if they believe a false gospel, they're lost. A jeśli wierzą fałszywe Ewangelii, to są zgubieni. And there's some gospels that sound very close to what is true. I są Ewangelie, które brzmią bardzo podobnie do tej prawdziwej. But they're false. Ale są fałszywe. And Paul said the gospel is the power of God unto salvation. Apostoł Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To everyone who believes it. Każdemu, kto jej wierzy. You must believe the gospel to be saved. A więc musimy uwierzyć Ewangelii, żeby być zbawionymi. It's the only way. To jest jedyny sposób. Uh, he said, by grace are you saved mówi łaską zbawieni jesteście through faith. przez wiarę. And that not of yourselves. I to nie z was. It's the gift of God. Boży to dar. Not of works lest any man should boast. Żeby się kto nie chlubił. Paul spoke of, of some in Galatians chapter 1. Paweł mówił e, w, Galac, w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale do niektórych who he said were teaching a false gospel którzy, jak twierdził, głoszą fałszywe Ewangelie. So they, we call them the Judaizers. My nazywamy ich judaistami. You read of them in Acts 15, for example. Czytamy o nich na przykład w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. It says these men came from Jerusalem down to Antioch. To są ludzie, którzy przybyli z Jerozolimy do, Antio do Antiochii. Well, you, uh, you read of Antioch in Acts 13. O tym czytamy w 13 rozdziale Dziejów it says this is where the Christians were first called, I'm sorry, the, the disciples were first called Christians. I tam po raz pierwszy, jak czytamy, uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. This was the first Gentile church. To był pierwszy zbór pogański. And these men came down and said to these Gentile believers. I ci mężowie przyszli dami mówią do tych y, wierzących z pogan. Except you are circumcised and keep the law, you can't be saved. O ile się nie dacie obrzezać i nie będziecie zachowywać zakonu, nie możecie być zbawieni. And Paul and Barnabas said that's a false gospel. Ale Paweł i Barnawa mówią, że to jest fałszywa ewangelia. And they went back to Jerusalem to discuss it with the apostles and elders. A później udali się do Jerozolimy, żeby przedyskutować to z apostołami i uczniami. And you read that in Acts 15. O tym czytamy w 15 rozdziale Dziejów. And you remember the apostles and elders sent a letter back to Antioch. I pamiętamy, że apostołowie i starsi wysłali listy do Antiochii. And they confirmed that the gospel was by grace through faith. Gdzie potwierdzili, że, że zbawienie jest y, z łaski przez wiarę. And it was not of works. Nie z uczynków. Paul said a gospel of works will not save, it will damn the soul. I apostoł Paweł mówi, że, że, zbawi, że mm, Ewangelia uczynków nie zbawia, ale potępi. You understand that the Judaizers believed, uh, believed everything that was orthodox. Rozumiemy, że ci judaiści wierzyli we wszystko, w całą ortodoksyjną naukę. They believed the true gospel jeżeli Ewangelię, but they simply added to it, ale dodawali do niej, that in addition to believing Christ died for our sins on the cross, twierdzi, że w dodatku do wiary w Jezusa, który umarł na krzyżu, we must be circumcised and keep the law. Musimy być też obrzezani i zachowywać prawo. And Paul said that destroyed the gospel. A Paweł twierdzi, że to niszczy Ewangelię. I want to read to you from the Council of Trent. Chciałem przeczytać y, fragmenty z y, Soboru Trydenckiego. Um, if you're not all aware of the council, of what the Council of Trent was, let me explain. Jeśli nie wszyscy wiedzą, czym był Sobór Trydencki, chciałbym wyjaśnić. You remember in 1517 Martin Luther nailed his 95 theses to the chapel door of the Wittenberg Castle. Pamiętamy, że w 1517 roku Marcin Luther przybił swoje tezy na drzwiach kościoła. He was a Catholic monk. On był wtedy e, duchownym katolickim, But he zakonnikiem. Had, he had concluded that the Catholic Church was teaching a false gospel. I zakończył to konkluzją, że Kościół katolicki naucza fałszywej Ewangelii. And he was opposed, uh, among other things, to indulgences. E, przeciwstawiał się między innymi odpustom, salvation was being sold for money, a miano, czyli temu, że zbawienie jest sprzedawane za pieniądze. Uh, the popes had made out lists of sins. Papieże utworzyli sobie listę grzechów. Everything from piracy to incest to murder. E, wszystko, począwszy od najdrobniejszych spraw, aż do kazirodztwa czy morderstwa. And there was a price opposite each sin. I przy każdym grzechu widniała cena. And by paying that money to the church, you were absolved from that sin. I płacąc tę sumę kościołowi, ten grzech miał się odpuszczony. That's simply a matter of history. Jest to kwestia historii. I don't think anyone can deny it. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie zaprzeczyć. And this went on century after century after century. I to wszystko trwało przez całe wieki. St. Peter's in Rome was built with that money. I Kościół świętego Piotra w Rzymie był zbudowany za te pieniądze. And the Catholic Church has never apologized for selling people a ticket to heaven that ended them up in hell. I Kościół katolicki nigdy nie przepraszał za to, że sprzedaje ludziom bilet do nieba takim, którzy mieli znaleźć się w piekle. And Martin Luther realized that was wrong. Martin Luther zdał sobie sprawę z tego, że jest to niewłaściwe. And he came to a simple faith in Christ. I doszedł do prostej wiary w Chrystusa. That Christ had finished the work upon the cross że Chrystus dokonał swojego dzieła na krzyżu. And that there's nothing else for us to do. I dla nas nie pozostaje już nic więcej do zrobienia. Nothing that any church can do. Nic, co jakikolwiek kościół mógłby zrobić. Nothing that any priest can do. Nic, co jakikolwiek ksiądz mógłby dodać. But by simple faith in Christ we are forgiven of our sins. Ale przez prostą wiarę w Chrystusa nasze grzechy są odpuszczone. And we receive the gift of eternal life. I otrzymujemy dar życia wiecznego. And we know we're saved. I wiemy, że jesteśmy zbawieni. Uh, Uh, John, uh, 1 John 5:13, for example. Na przykład pierwszy list Jana 5:13. He says, "These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God." To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, that you may know, abyście wiedzieli. That's present knowledge. To jest wiedza, that you have, że macie. That's present possession. Czyli to jest to, co posiadamy w danej chwili. Eternal life. Życie wieczne. And Jesus in John 5:24 said, I Jezus w Ewangelii Jana 5:24 mówi też, that those who believe in him have passed from death to life. Że ci, którzy w niego wierzą, przeszli ze śmierci do żywota. And he said they would never perish i twierdzi, że nigdy nie zginą. And no one can take them out of his hand. I nikt nie wyrwie ich z ręki jego. Or out of his father's hand. Ani z ręki ojca jego. But he has given his sheep eternal life. Ponieważ on swoim owcom dał życie wieczne. That's the wonderful promise of the gospel. I to jest ta cudowna obietnica Ewangelii. And people began to believe this. I ludzie zaczęli w to wierzyć. People who had been Catholics. Ci, którzy byli katolikami. And they were coming out of the Catholic Church. I wychodzili z kościoła katolickiego. And the church became very concerned. I kościół zaczął się tym niepokoić. And so from 1545 to 1563. I od 1545 do 63 roku uh, many of the leading theologians of the Catholic Church met in the city of Trent in northern Italy. Wielu wiodących teologów katolickich spotkało się w, w pewnym mieście we Włoszech. This is why it's called the Council of Trent. W Trydencie właśnie, dlatego też nazwa tego And they met to discuss the issues raised by the reformers. Spotkały się tam, żeby przedyskutować te problemy podnoszone przez reformatorów. And the Council of Trent rejected every one. I Sobór Trydencki odrzucił każdy z nich. It's a strange phenomenon, but this is the situation. Jest to zjawisko dziwne, ale taka jest właśnie sytuacja. Uh, in the United States, at least, if you disagree with the Catholic Church, że w Stanach Zjednoczonych, jeśli ktoś się nie zgadza z Kościołem katolickim, you're called anti-Catholic. To nazywa się go antykatolikiem. Uh, are they anti-evangelical if they disagree with me? A czy ci, którzy nie zgadzają się ze mną, są antyewangelikami? Uh, can't we have a disagreement without being called anti? Czy można się nie zgadzać, nie będąc nazywanym anty? In fact, they call me a Catholic basher. Więcej, nazywają mnie pogromcą katolików. Uh, I say, don't call me a Catholic basher. Ale ja mówię, nie nazywajcie mnie pogromcą katolików. I, I love Catholics and all people. Ja miłuję katolików, miłuję wszystkich ludzi. But if you want to talk about bashing someone, ale jeśli chcemy już mówić o gromieniu czegokolwiek, czegokolwiek, the Council of Trent damned evangelicals more than 100 times. To Sobór Trydencki ponad 100 razy przeklął chrześcijan ewangelicznych. It rejected everything that we as evangelicals believe. Odrzucił wszystko, w co my, ewangelicznie wierzący chrześcijanie, wierzymy and it pronounced anathemas against anyone who would believe what we believe. I rzucał klątwy w kierunku każdego, kto wierzyłby w to, w co my wierzymy. I want to read uh, just one of those anathemas from Trent. Chciałbym przeczytać jedną z tych klątw, jakie rzucono w Trydencie. And if I will probably dig out a few more. Mógłbym jeszcze kilka do tego dołożyć. Read them to you as well przeczytać wam. If anyone, now remember, the problem with the Judaizers was they added the law. Pamiętamy, że problem, jaki się wiąże z judaistami, to to, że oni dodawali zakon. Uh, now, a Catholic believes that which is orthodox as well. Natomiast katolik wierzy yy, podobnie. Catholicism teaches much that we would agree with. Katolicyzm naucza wiele rzeczy, z którymi my się zgadzamy. że, Że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. że, Bóg Syn stąpił na ziemię, narodził się z dziewicy prowadził życie czyste, bezgrzeszne. Died for our sins upon the cross. Umarł za nasze grzechy na krzyżu. Was buried and rose the third day. Został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. And is coming again. I wkrótce przyjdzie. And we agree with all of that. Z tym wszystkim się zgadzamy. But to that truth. Ale do tej prawdy the Catholic Church has had 1500 years to add far more than the Judaizers ever dreamed of. Przez 1500 lat Kościół katolicki dodawał znacznie więcej niż judaistom przyszłoby nawet na myśl. And part of what they've added is what they call the new law. Część tego stanowi tak zwane nowe prawo. So let me quote Vatican II. I, I'm sorry, the Council of Trent. A może więc zacytuję dokument z Soboru Trydenckiego. If anyone says that the sacraments of the new law jeśli ktokolwiek twierdzi, że sakramenty nowego prawa are not necessary for salvation, y, nie są konieczne do zbawienia, understand, necessary for salvation, konieczne do zbawienia, but without them, a bez nich men obtain from God through faith alone the grace of justification Człowiek może e, samą wiarą uzyskać u Boga łaskę usprawiedliwienia. Let him be anathema. Niechaj będzie anatema. You have just been anathematized. Czyli zostaliście właśnie przeklęci. Because you believe you could be saved through faith without this new law. Ponieważ wy wierzycie, że możecie być zbawieni przez wiarę bez tego nowego prawa. You say, well, but that's the Council of Trent. Ktoś powie, no tak, ale to jest sobór trudencki. Uh, that was back in the 1500s. To było w XVI wieku. But Vatican II changed it all. A Watykan II zmienił całą sytuację. Vatican II being the second Vatican Council. The second council held at the Vatican. Wat Watykan II, czyli drugi sobór, który odbył się w Watykanie. The first uh, Vatican the first council held at the Vatican was began in uh, December 8, 1869. E, pierwszy Sobór Watykański odbył się w grudniu 1869 roku. zwołany przez by Pope Pius IX e, e, papieża Piusa IX for the specific purpose of declaring that he was infallible po to, żeby ogłosić, że on jest nieomylny. And papal infallibility has been accepted since. I od tamtej pory przyjmuje się właśnie nieomylność papieża. The Second Vatican Council was held in the early 1960s. Drugi Sobór Watykański odbył się na początku lat 60. tego wieku. And it declared this. I ogłosił, co następuje. It didn't change anything. To znaczy nic nie zmienił. It said this sacred council I ten uh, święty Sobór reconfirms the canons and decrees of the, council, of the Second Council of Nicaea, potwierdza wszystkie dekrety uchwalone na drugim Soborze Nicejskim. The ancient faith of our fathers, czyli starożytną wiarę ojców naszych. The Council of Florence, Sobór in the Council of Florence, we Florencji and the Council of Trent. i na soborze w Trydenckim. So you understand that it reconfirmed everything the Council of said. A więc rozumiemy, że potwierdził wszystko, co zostało na soborze trydenckim uchwalone. Uh, let me just read. I have some pages just xeroxed out of the Council of Trent. Mam tutaj kilka stron. To są kserokopie z dokumentów Soboru Trydenckiego. I want to read you a few more of the anathemas. I chciałbym przeczytać jeszcze kilka z tych anatem. You know what anathema means? Wiemy, co to jest anatema. It means excommunicated. To znaczy ekskomunika. And unless you repent and return to the church, you are eternally damned. I o ile ktoś nie upamięta się, nie pokutuje i nie powróci na Kościoła, jest na wieki przeklęty. Um, this is um, Canon 30 of the sixth session. To jest 30 kanon szóstej sesji. If anyone says that after the reception of the grace of justification I czytamy tam, co następuje. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że po przyjęciu łaski usprawiedliwienia the guilt is so remitted and the debt of eternal punishment so blotted out to every repentant sinner e, po łasce usprawiedliwienia e, wina została zmazana, a e, kara wiecznej, wiecznej kary została także zmazana that no debt of temporal punishment remains każdemu pokutującemu grzesznikowi, że nie pozostaje już żaden, y, żaden dług, żadna kara doczesna. Either in this world or in purgatory. Y, na tym świecie bądź w czyśćcu. Before the gates of heaven can be opened. Zanim bramy nieba zostaną otwarte przed let, nim. Let him be anathema. Niechaj będzie anatema, przeklęty. if anyone, well, we read that one. Um, if anyone says that in order to obtain the remission of sins, jeśli ktokolwiek twierdzi, że w celu uzyskania odpuszczenia grzechów, it is necessary to believe with certainty and without doubt. Konieczna jest wiara z całą pewnością i bez wątpienia, that one's sins are forgiven że jego grzechy zostały odpuszczone. Let him be Niechaj będzie anatema. I should go back and, that was rather long when the first one we read and let's try to explain it. Chciałem wrócić jeszcze i wyjaśnić to, co czytaliśmy na początku. Says, if anyone dares to say that repentant sinner Mianowicie, jeśli ktoś twierdzi, że pokutujący grzesznik, którego grzechy dzięki Bożej łasce zostały odpuszczone, so you say, Wonderful. They believe in repentant sinners being forgiven by grace. Czyli cudownie, no, grzechy zostały odpuszczone, zbawienie z wiary. But it says if you dare to say that that person is forgiven to such an extent, I tam czytamy, że jeśli ktoś wierzy, że e, jego grzech został odpuszczony do, w takim stopniu, no longer need to suffer for their own sins, że już nie potrzebuje ponosić kary za swoje grzechy, either here or in purgatory, tutaj bądź w czyśćcu, let him be anathema. Niechaj będzie anatema. Um, this one said, if you say that you must know that you're saved. Albo też jeśli ktoś y, twierdzi, że musi wiedzieć, musi mieć pewność, że został zbawiony, really you, you że musi tak naprawdę wierzyć, iż ma życie wieczne, in order to be saved, żeby zostać zbawiony, Let it be anathema. niechaj będzie anatema. But isn't that what the gospel offers? Ale czyż nie to właśnie oferuje nam Ewangelia? The gospel offers salvation. Ewangelia oferuje właśnie zbawienie. And if I believe that, I believe I'm saved. I jeśli w to wierzę, to wierzę, że jestem zbawiony. But the Council of Trent said if you believe you're saved, Ale Sobór Trydencki mówi, jeśli wierzysz, że jesteś zbawiony, anathema to jesteś przeklęty. Uh, canon 16, uh, this is the sixth session again. Kanon 16 szóstej sesji says if anyone says that he will for certain. <laughs> Twierdzi, że jeśli ktoś y, powie, że z całą pewnością uh, have the gift of perseverance, in other words he will receive eternal life. Y, twierdzi, że jest pewien, że otrzyma życie wieczne. If he knows that heaven is his home wie, że niebo jest jego domem. If he knows, as the Bible says, he's passed from death to life. Wie, że tak jak Biblia mówi, przeszedł ze śmierci do żywota. Let him be anathema. Niechaj będzie anatema. Now, any of you here tonight, uh, how many, I want to just ask, how many of you know you're saved? Ilu z was, którzy tu jesteście, wiecie, że jesteście zbawieni? Anathema to you. No to anatema na was. You cannot say you know you're saved. Nie, może, nie wolno wam nawet powiedzieć, że będziecie zbawieni. You know what, it, what happens if you know you're saved? Czy wiecie, co się z wami dzieje z chwilą, kiedy wiecie, że będziecie zbawieni? The Catholic Church jesteście... is out of business. Kościół katolicki traci pracę. Because it is the minister of salvation. Ponieważ on prowadzi służbę zbawienia. Let me quote you, for example, from Vatican II. Chciałem zacytować znowu coś z drugiego Soboru Watykańskiego. Uh, this is page one of Vatican II. Jest to pierwsza strona z dokumentu. Uh, Vatican II begins with the sacred liturgy. I drugi Sobór Watykański rozpoczął się od świętej liturgii. And the liturgy involves the sacraments of the church. Oczywiście liturgia zawiera w sobie sakramenty Kościoła. Listen to this carefully. I posłuchajcie uważnie. See, you can say, But I have a Catholic friend who doesn't believe that. No tak, ale ktoś może powiedzieć, ale ja mam przyjaciół, którzy są katolikami, oni wcale w to nie wierzą. That doesn't matter. Ale to nie ma znaczenia. There are Catholics who believe all kinds of things. Są katolicy, którzy wierzą w różnego rodzaju rzeczy. What we have to deal with is the official teaching of the church. Natomiast to, czym musimy się zająć, to oficjalna nauka Kościoła. Now, let's be logical about it. Bądźmy logiczni. Uh, you say, but I know a Catholic friend who says he knows he's saved. Ktoś zaraz powie, ale ja mam przyjaciela, który jest katolikiem i on wie, że jest zbawiony. Then he's not a Catholic. To nie jest katolikiem. He has been excommunicated. Ponieważ został ekskomunikowany. I read it to you. Przeczytałem wam przed chwilą, the officials of the church say, że dostojnicy kościoła twierdzą, any Catholic, że każdy katolik, if you say you know you're saved, który powie, że wie, że jest zbawiony, anathema to you. To anatema. You are excommunicated. Zostaje ekskomunikowany. He may still be, uh, think he's a Catholic. Oczywiście może wciąż myśleć, że jest katolikiem. But he has been officially excommunicated. Ale oficjalnie został ekskomunikowany. And damned i potępiony. Unless he repents of that. Chyba, że się z tego upamięta. In fact, most Catholics are damned by the church. I powiem więcej, większość katolików została potępiona przez Kościół. You say, well, wait a minute, how could that be? Ktoś powie, zaraz, zaraz, jak to możliwe? Because it is a mortal sin not to go to mass once a week. Dlatego, że grzechem śmiertelnym jest, nie, jest brak uczestnictwa we mszy świętej raz w tygodniu. And most Catholics do not go to mass once a week. A większość katolików nie chodzi do kościoła raz w tygodniu. Then they are Uh, they have a mortal sin. A więc mają grzech śmiertelny. And if you die with a mortal sin, a jeśli się umiera z grzechem śmiertelnym, you don't go to purgatory. To nie idzie się nawet do czyśćca. You go to hell. Tylko do piekła. So by the very decrees of the church. A więc same dekrety kościelne. Most Catholics are under condemnation. Potępiają większość katolików. But let me finish reading this. Ale może skończę to, co zacząłem. Sam sobie przeszkodziłem w tym. It is, for it is the liturgy through which to e, liturgia jest tym, przez co especially in the divine sacrifice of the Eucharist. Zwłaszcza w świętej ofierze Eucharystii. At the Mass. W mszy świętej. Now listen to this. Posłuchajmy. This is Vatican II. To jest dokument z drugiego Soboru Watykańskiego. The official doctrine of the church. To jest oficjalna doktryna Kościoła that the work of our redemption is accomplished. To właśnie przez to, o czym mówiłem, dzieło odkupienia zostaje dokonane. You see, redemption for a Catholic is in the process of being accomplished. Dla katolika odkupienie to pewien proces, który się dokonuje. By the church through its liturgy i to poprzez Kościół dzięki liturgii. What does the Bible say? A co mówi Biblia? Hebrews 9:12 for example. Hebrajczyków 9:12 na przykład. By his own blood he entered in once into the holy place. Ze swoją własną krwią wszedł raz na zawsze do miejsca świętego. Having obtained eternal redemption for us. Uzyskawszy dla nas wieczne odkupienie. I presume that most of you at least this evening believe that. Sądzę, że przynajmniej większość z was, którzy tu jesteście, wierzycie w to. You believe that Christ accomplished redemption on the cross. Wierzycie, że Chrystus do odkupienia dokonał na krzyżu. And as he gave up his spirit into the Father's hands, I kiedy oddał ducha w ręce Ojca, he said, It is finished. powiedział, dokonało się. And I think most of you believe that. Sądzę, że większość z was w to wierzy. But the Catholic Church says it is not finished. Ale Kościół katolicki twierdzi, że się nie dokonało. Let me read it again. Przeczytam wam jeszcze raz. It is through the liturgy. To poprzez liturgię, especially the divine sacrifice of the Eucharist, a zwłaszcza przez najświętszą, e, najświętszy sakrament Eucharystii, that the work of our redemption is accomplished. Dzieło naszego odkupienia zostaje dokonane, dopełnione. What does uh, um, Ephesians 1:7, Colossians 1:14 say. O czym mówi Efezjan 1:7 czy Kolosan 1:14? in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów naszych. We have redemption. A więc mamy odkupienie. We have received this by God's grace. Otrzymaliśmy je przez łaskę Bożą. It is an accomplished fact. Jest to fakt dokonany. But the Catholic Church says no. Ale Kościół katolicki twierdzi, że nie. It is in the process of being worked out. Że to wszystko y, trwa, że jest wypracowywane. And it is being worked out through the liturgy. Że zostaje dokonane dzięki liturgii kościelnej. Uh, this is why uh, uh, King Henry VIII, for example, dlatego też król Henryk VIII, when he died, kiedy umierał, left a huge fortune, pozostawił po sobie wielką fortunę. To have masses said after his death. Po to, żeby odprawiać msze za jego duszę. I don't know how it works here in Poland, but I imagine it's much the same. Nie wiem, jak to działa tutaj w Polsce, ale myślę, że podobnie. This is a mass card from the United tak. States. To jest taka karta e, ze Stanów Zjednoczonych związana z mszą. You can obtain it from any uh, uh, funeral parlor. Z, za duszą. Można ją uzyskać w każdym biurze pogrzebowym, domu pogrzebowym. And it says with the sympathy of, and then you fill in your name. I tutaj e, piszemy e, po pierwsze, kto e, chce, żeby tą muszę odprawiać, holy, swoje nazwisko. The holy sacrifice of the mass a później czytamy, że święta ofiara mszy will be offered for the repose of the soul będzie złożona za duszę uh, of i tutaj nazwisko. I, dal, I tu wpisujemy nazwisko zmarłego. And you pray. Uh, give an offering to the priest. I płacimy, składamy ofiary księdzu. And uh, he puts that on the altar when he says mass. I on kładzie tą kartkę na ołtarzu, kiedy odprawiam mszę. And it supposedly reduces the time of suffering in purgatory. I ma ona e, ograniczyć ten czas, jaki ten zmarły spędzi w czyśćcu. By how much? Ale o ile? Pope, Pope John Paul II can't tell you. Papież Jan Paweł II nie jest w stanie wam tego powiedzieć. The Catholic Church can't tell you how long you must suffer in purgatory. Kościół katolicki nie jest w stanie wam powiedzieć, jak długo będziecie w czyśćcu. Therefore, uh, King Henry left a fortune. Stąd też król Henryk VIII zostawił całą fortunę. To have thousands of masses said. Żeby tysiącem mszy się odprawiły. Just, in case he needed more. Tak na wszelki wypadek, gdyby potrzebował trochę więcej. And you know the hope of a Catholic when they die. I wiecie, jaka jest nadzieja katolików, kiedy umierają, że ich krewni będą za nich odprawiać msze. No I, nie znam ani jednego przypadku, gdzie Kościół katolicki stwierdziłby, to już wystarczy. But you have to have more. Trzeba zawsze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ponieważ jest to proces, który ma nam zapewnić odkupienie. Now, um, it's a practice that goes on today. A więc jest to praktyka kontynuowana i do dnia dzisiejszego. It wasn't just in the days of Martin Luther. Tak jak w czasach Marcina Lutra. And I have here from Vatican II. I tutaj z dokumentów drugiego Soboru Watykańskiego 17 pages on indulgences. Mam 17 stron poświęconych właśnie odpustom. It's very complex. Bardzo złożony temat. take a Philadelphia lawyer to unravel I rzeczywiście potrzeby prawników z Filadelfii, żeby to rozgryźć. Uh, for example, na przykład, we have uh, 20 different uh, here. Mamy tutaj 20 różnych odpustów. I'll read number 17. Na przykład przeczytam punkt 17. The faithful who use with devotion an object of piety. E, wierny, który e, z nabożeństwem używa jakiegoś jakiejś relikwii czy jakiegoś przedmiotu związanego z pobożnością. Crucifix, cross, rosary. Krucyfiksu czy krzyża czy różańca. Scapular or medal szkaplerza czy jakiegoś medalika. After it has been duly blessed by any priest po tym, jak ten przedmiot był pobłogosławiony przez księdza, can gain a partial indulgence. może otrzymać częściowy odpust. Yeah, that, that is one change they've made. To jest jedna część, jaka została zmieniona. Uh, Vatican II says you, the church used to offer you an indulgence for a period of time. Yy, Kościół y, oferował odpust czasowy. 200 days or three years. 200 dni czy 3 lata. And Vatican II says that was a mistake. I Watykan II przyznaje, że to był błąd. In fact, the whole thing is a mistake. W zasadzie wszystko to jest błąd. Uh, but anyway, Vatican II says you can't say a definite time now. A w każdym razie Watykan II twierdzi, że nie można e, e, dokładnie stwierdzić, jaki to odpust, o ile. Ponieważ nie ma żadnego znaczenia, czy powiemy, że trzy lata odpustu ktoś otrzymuje, anyway. ponieważ i tak nie wie, ile lat ma w czyściu spędzić. So Vatican II says from now on it, you must, it's only a partial indulgence or a plenary indulgence. A więc Watykan II twierdzi, że będzie to odpust częściowy plenary full indulgence. Albo zupełny, albo zupełny, całkowity. Uh, so, <clears throat> if you use one of these holy objects that's been blessed by a priest, you get a partial indulgence. A więc jeśli ktoś używa któregoś z tych y, przedmiotów y, poświęconych przez księdza, otrzymuje odpust całkowicie, częściowy. But if this object of piety is blessed by the Pope, ale jeśli ten przedmiot, y, o, o, który wymienialiśmy, był poświęcony przez papieża or any bishop, albo biskupa, The faithful who use it with devotion to wierny, który używa go z nabożną czcią, can gain a plenary indulgence. może otrzymać odpust całkowity. On, on the feast of the apostles Peter and Paul. W dzień świętego, świętych apostoła Piotra i Pawła. Provided they also make a profession of faith using any approved formula pod warunkiem, że odmawia się przy tym wyznanie wiary zgodnie z obowiązującą formułą. It doesn't tell us what the approved formulas are. Oczywiście tutaj nie jest powiedziane o jaką to formułę chodzi. So we're going to have to find that out from the, priest. Więc tą formułę trzeba o, o nią trzeba zapytać księdza. Now I said that the Council of Trent contained more than uh, anathemas. E, jak już wspomniałem, Sobór Trydencki rzucił ponad 100 klątw. Um, Vatican II also contains its own anathema. Watykan, e, drugi Sobór Watykański także ma swoje własne anatemy. It says the church teaches and commands Jest napisane, że Kościół naucza i nakazuje that the usage of indulgences should be kept in the church żeby e, odpusty były zachowane, były przestrzegane przez Kościół. And it condemns with anathema. I anatemą przeklina, potępia those who say that indulgences are useless tych, którzy twierdzą, że odpusty są bezużyteczne, or that the church does not have the power to grant them. albo że Kościół nie ma władzy e, oferować odpustów. Um, i wonder how many of you here tonight do not believe in indulgences. Jestem ciekawy, ilu z was tutaj dzisiaj zebranych nie wierzy w odpusty? If you do not believe in indulgences, you are anathematized. Jeśli nie wierzysz w odpusty, zostałeś wyklęty. See, for the Catholic Church to call me an anti-Catholic. I dla Kościoła katolickiego nazwanie mnie antykatolikiem. And to say that I am bashing Catholics. I stwierdzenie, że ja gromię katolików. When in fact I, I love them. Kiedy Naprawdę ich miłuję. And I want them to know the gospel. I chciałbym, żeby poznali Ewangelię. So they can be saved. Żeby byli zbawieni. But at the same time the Catholic Church anathematizes me jednocześnie Kościół katolicki rzuca na mnie klątwę. Dlatego, że ja nie wierzę w odpusty, które są sprzeczne ze Słowem Bożym, and które zwodzą ludzi, and damn their souls i potępiają ich dusze. In case you're not uh, uh you're not, not aware of exactly what this means, gdybyście nie wiedzieli, co to dokładnie oznacza, let me explain it briefly. Chciałem krótko wyjaśnić. Uh, it says that the um, to the church has been committed a treasury. Czytamy tutaj e, a, a tre treasury. Treasury. Że Kościół nazywa to skarbem. Um, and it says this treasury skarbnicą. Uh, contains the merits of Christ that he won on the cross. I ta skarbnica, o której tu jest mowa, zawiera uczynki świętych. And to that has been added the prayers and good works of the Blessed Virgin Mary. Do tego są dodane modlitwy i wstawiennictwa błogosławionej dziewicy Maryi. And then the prayers and good works of all the saints. A później modlitwy i dobre uczynki wszystkich świętych. above and beyond what they needed for their own salvation które wykraczały ponad to, co było potrzebne, żeby im zapewnić zbawienie. Because it says the church always taught that salvation is earned by good works. Ponieważ Kościół zawsze nauczał, że zbawienie jest uzyskiwane poprzez dobre uczynki. I dzięki dobrym uczynkom można zasłużyć sobie nie tylko na własne zbawienie, ale też na zbawienie innych. A w związku z tym, że święci dokonali więcej uczynków niż były potrzebne do ich własnego zbawienia, so ich surplus good works were also put in this treasury. A więc ten nadmiar dobrych uczynków zostaje doda, dodany do tej skarbnicy. And now it says it is out of this bank of grace. I teraz jak się mówi z tego banku łaski that the church gives uh, uh, well partial payments towards heaven. Kościół rozdziela poszczególnie jakby takie cząstkowe mm, zasługi, które mają służyć do zbawienia innych. You, you never get saved as a Catholic. Jako katolik nigdy nie, nie będziesz zbawiony. And if you say you are, you're anathematized. Jeśli stwierdzisz, że jesteś zbawiony, to but, jesteś pod przekleństwem. But you are getting partial payments towards salvation. Ale otrzymujesz takie częściowe takie zadatki do uh, zbawienia. Uh, it works like this. To działa mniej więcej w ten sposób. Let's say this dear brother here owes a million dollars to the bank.